qur'oni karimda shunday yuzlar bor boshini quyi qilib turadi jahannamga uloqtirilishlikdan ilgari amila nihoyatda ko'p amallar qilgan nasiba bu amallarni qilishlik yo'lida juda ko'p o'zini qiynagan kechalar bedor bo'lgan kunduzlar juda qiynalgan bular qizdirib kuydiruvchi o'tga kiradi nima uchun amallari xolis bo'lmaganligi uchun so'zimni shu hadis bilan tugataman ad dunyo mal'unatun va mal'unun ma fiha illa ma yultaqo bihi vajhullohi taala dunyo mal'undir hammasi la'natlangandir dunyodagi hamma narsa mal'undir magar ollohning rizosi talab qilingan narsagina mal'un emasdir sizlarga bu so'z qo'pol bo'lishligi tushunmaslik mumkin shariat ilmini o'rganishlar ham mal'un bo'lib qoladi agar ollohni rizosi uchun bo'lmasa shariat ilmini o'rgatishlar ham mal'un bo'lib qoladi agar ollohni rizosi talab qilinmasa bu rasululloh sollallohu alayhi vasallamning shahodatlari tilovatlar mal'un bo'lib qoladi agar ollohni rizosi talab qilinmasa amallar kechqurungi bedor bo'lishlar hammasi mal'un bo'lib qoladi agar ollohni rizosi talab qilinmasa وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى Allohni huzurida biror bir kimsa uchun bir yaxshilik mukofotlanadigan ne'mat yo'q magar Allohning rizosi uchun talab qilingan bo'lsa mana bu narsa bizni bilishligimiz zarur bo'lgan to'rtta masalaning to'rtinchisi nihoyatda muhim bo'lmoqligi kerak